سلم الشيخ وفقه الله تعالى وحفظه وجاء رجل إلى رسول الله نالكو جبنا موجة قمتم والله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار يقول بأيه أنا تاقكم ومن ممكن موجة كتكما انصاري وطوى مدينة أي أنه يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumwambia huyo bwana anadharta ilaiha je umeshamtazama qala la akasema hapana sijamtazama qala fandhur ilaiha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam mtazame fa inna fi a'yuni al-ansari shay'a kwani hakika katika macho ya wanawake wa kiansari shaia, kuna kitu, kuna kitu ambacho huenda ikawa ni aibu kwa baadhi ya watu wengine, dosari yani sighar, kwa maana wana vijimacho vidogo vidogo Ansar. Wengine wamesema hivyo asighar, wengine wakasema zurqa. Ah, macho yao yana rangi, yamepiga rangi ya ubuluu, rangi ya ubuluu, ina ubuluu fafi ayuni lansariyati shaiun min alsighari, katika macho ya wanawake wa kike wa kiansari kuna udogo. Wengine wanapenda vimacho vidogo vidogo, kila mmoja yani, kama tulivyosema siku zile, uzuri wa mtu uko machoni mwa mtu. Wengine ndo wanaoyapenda nataka mwanamke vijimacho vijidogo mwingine anataka mtu mwanamke mwenye macho makubwa kama kikombe cha kahawa. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيما امتنى الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها كم تزامه حتى يكون على بصيرة من أمره إلي آوي كتك بيانا يقوليني جمولاك ويشترط لهذه الرؤية أيها الإخوة ويشترط لهذه الرؤية أيها الإخوة إن نوبوا kutazama huku kumewekewa sharti an takuna biduni khalwa kuwe pasi na khalwa khalwa kupwekeka mke na mume wako wawili tu ndio khalwa لعموم الأحاديث الناهية عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وكله kuenea kwa zile hadithi annahiyati zinazokataza an khalwati rajuli kupwekeka mwanamme bil mar'ati ajnabiyya na mwanamke mtu kando ajnabiyya fala yaraha bas asimuone wala asimtazame illa ma'a dhi mahrami isipokuwa awe pamoja na mahram wake wala dalila ala takhsis hadhihi alhala na wala hakuna dalili juu ya kuleta takhsisi hali hii kwamba kweli haifai kukaa pweke na mwanamke isipokuwa kama ni mchumba wako, mwataka kupanga mambo yenu. Hakuna dalili ya umaalum wa hali hii kuifanyia takhsis. Takhsis maanake kuivua hali hii, kuitoa katika uharamu, kama hii sio haramu, hiyo ndio takhsis. Wa bihadha naarifu, na kwa hili tutajua hapa khataa au tunajua khataa kosa tarafaini minan nas makundi mawili ya watu tutawapa kupitia hili tunajua makosa yanayofanywa na makundi mawili ya watu faminan nasi wako miongoni mwa watu kundi la kwanza hilo tarafu ya kwanza man idha qala lahu alkhatibu wako miongoni mwa watu kwamba ni wale ambao wakiambiwa na mposaji inni uridu an akhtiba ibnataka mimi nataka kumposa binti yako wallahu ya'lam anni sadiqun fi hadha na wallahi Allah anajua kwamba mimi katika hili ni mkweli wa uridu an andhura ilaiha na nataka nimtazame qala husema baadhi ya hao watu laisa indana banatun yundharu ilayhinna, mabinti wa kutazamwa sisi hatunao kwetu. Sisi hatuna mabinti wa kuangaliwa angaliwa, hatuna sinema. Wa tarafun akhar, na kundi la pili ni wale ambao idha jaahu alkhatib, ni wale ambao au ni yule mtu ambaye anapojiliwa na anayetaka kuposa, qala, anasema hakaha uwe huyu huyu hapa hakaha huyu hapa khudhha mchukue wasukha mchunge nenda naye idhhab biha ila mat'am nenda naye kwenye cafeteria ukazungumze nenda naye sehemu ya chakula idhhab biha ila haythu turid nenda naye utakapo ila usimchezee ijlis ma'aha kanae naye tahaddatha, zungumzeni, tafahama, fahamianeni, taarafa, julianeni mpaka mjuane. Taarafa ala ba'dikuma, lazima mjuane. Kwa hiyo sisi bwana, hapa tutapanga kama hila, utakuja utasema bwana, mimi nitaka nimchukue eh, Fatima eh, twende pale mall tukaangalie vijiguo viguo vile vitatu, lakini pia upate naye mazungumzo, umsikilize maoni yake, mawazo yake. Umesikia bwana? Eh? Sawa sawa. Wako baadhi ya wazazi na wa, hasa akina mama wanayafanya haya. Unaweza kuja kumchukua kutoka naye, unaweza kaja mchumba wake, hatuwahi kwenda mwambie, namuomba palikuwa hapa nje, eh, mwenzako anakuita, waitwa na mwenzio, hajaoa hajaoa bado, lakini ambaye mwenzake, mwenzako anakuita, aweza kapiga simu haraka, babake anakuja muda si mrefu, harakeni, babake anakuja toka msikitini, muda si mrefu, harakeni. Wako baadhi ya wazazi wanafanya katika zile taraf ambazo haziko sawa udurusa akhlaqa ba'dikuma somaneni tabia somaneni tabia msome huyu msome huyu kwa mwingine anasema ah msifanye kwa haraka mtakiwa msomane mjuane kweli huyu anafaa kwa katika mazingira ya kusomana kutoka pamoja kwenda kurudi ku ijlisa fiha asema hadhihi alghurfa chumba hiki hapa mweza mkakaa, majlisi hii hapa, sebule hii hapa mweza mkakaa. Ijlisa, kaeni. Ijlisa fiha, kaeni hapa. Infarida, kuweni wapweke hapa peke yenu. Tahadatha fiha, zungumzeni hapa, zungumzeni, hakuna shida. Muda kuwa lengo zuri, hakuna ubaya. Eh, nia njema ni twabibu, hakuna ubaya. Wa kila tarafaini dhamin, na makundi yote haya mawili dhamin ni mabaya wa inma tawassutu na hakika ukati kwamba mtu hayupo kwenye kundi hili wala hayupo kwenye kundi hili yuko kati na kati atawasut wa inma tawasutu na hakika si vinginevyo ukati wa ncha mbili hizi ma arshada ilayhi nabii ni ule aliyouelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio maana sisi tukaitwa ni ummatan wasata umma wakati na kati hatufanyi ghulum hatutupi mipaka kwenye kuruhusu wala hatuzembei hatutupi mipaka kwenye kuto hatutupi mipaka kwenye kuruhusu wala hatuzembei kwenye kuruhusu sisi tuko kati na kati tumezembea ah hatujazembea tumechupa mipaka kwenye kukataa hapana wamechupa mipaka wanaosema hatuna mabinti wa kuangaliwa sisi sisi sio nyumba hizo kama kuna nyumba zenu mshazizoea hii sio hii ni tarafu ambayo imechupa mipaka na imezembea ni hii kwamba ingieni hapa, kaeni hapa, fahamianeni, zungumzeni mpaka muelewani, mtatwambia mlicho discuss. Tija ya, ya discussion yenu ni nini? Mtatwambia sisi ni ummatan wasata, hatuna alghulu wala hatuna aljafa, hatuna ifrat wala hatuna tafrit, tuko kati na kati. Ndio umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika jaalnakum ummatan wasata ndio huu wa innama tawasudu na hakika wasatiya kwa maana ule ukatikati ma arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ni ule alioelekeza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fayara ar-rajulu al biduni khalwa mwanamme atamtazama mwanamke ameruhusiwa na sharia lakini biduni khalwa pasina kupatikana kupwekeka baina yao yaraha wa hiya maa waliiha amuone akiwa huyo mwanamke yupo na walii wake, kaka, baba kubwa, baba mdogo, baba mzazi, huyu ndiye walii. Wayajuzu an yatarassada laha, na inafaa an yatarassada laha, eh, amnyemelee, amtazame kwa kumnyemelea yule ngoja nifiche hapa nimwangalie. Akapita ah, hivi, ah, kumbe mrefu, mashaallah. Ana karatasi chake pale, anatia tiki tap kwenye urefu, nimepata. Anabakisha vingine sasa, anaendelea kumnyemelea. Wa yaraha wa hiya la ta'lamu, na inafaa kwake yeye kumtazama ila hali anayetazama hajui. Lihadithi Jabir radhiyallahu anhu, kwa ushahidi wa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu qala anasema khatabtu jariyatan khatibtu khatibtu jariyatan nilimposa mwanamke fakuntu atahabba laha nikawa ninajificha kumtazama najificha kumtazama hata raaitu minha mpaka nikaona kwa mwanamke huyo ma daani ila nikahiha yale yaliyonisukuma kutaka kumuoa maanake vigezo vyangu nikavikuta vipo fatazawajtuha nikamuoa rawahu abu daud وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيح وعن محمد بن مسلمة نيمة بكليوة كتوكك محمد متوتو مسلمة رضي الله عنه وقالوا سيما حكونا sahaba aliyeitwa jina la mtume Muhammad zama za uhai wake. Hayo maneno sio kweli. Huyu hapa Muhammad ibn Maslama. Wa an Muhammad ibn Maslama, na imepokelewa kutoka kwa Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu qala, amesema khatibtu imra'atan, nilimposa mwanamke faj'altu atakhabba laha, nikawa ninajificha kumtazama mwanamke huyo, hata nadhartu ilaiha, mpaka nikamuona fi nakhlin laha, akiwa katika shamba lake la mitende. Maanake mtu kwenye shamba la mitende amejificha ficha na anamwangalia, na wanasema ahlulilmi kumchungua na kumnyemelea kwa siri, kumwangalia pasina ya kujua ni bora zaidi, ili isiwe kwamba mwanamke huyo ameshaangaliwa mara nne mara tano mara sita, alafu wachumba hawakurudi kwa maana ukimchungulia ukamwona kuna asilimia ngapi nyingi anazo zimebakia ambazo huwezi kuziona ila kwa karibu au ila afungue uso mfano ndio sasa unajitokeza unakwenda kumwangalia kwao umeelewa vizuri hapo isiyo kwamba e, ushaona kwamba kuna vigezo vyako vikubwa hanavyo lakini wajipeleka hivyo hivyo uongeze idadi ya wanawake wenyewe wasema waliofanyia nadhara shehe shafanya nadhara pale ilhali huna raghba ukiona kwamba vigezo vyako havi haramu kwenda sababu wanawake wengine wanakufa mioyo yao kwenye masala kama haya kashaangaliwa mara tatu mara nne chumba kaenda harudi mwisho anasema bwana mimi sitaki kuolewa mwenyewe tumeamua sitaki kuolewa lakini sio kwamba hataki kuolewa hataki kuendelea kujiumiza moyo wake kwamba kashakuja mtu kanaondoka anajisubiria sasa Hakuna siku ngumu kwa mwanamke kama kusubiri jawabu la mume la yule kijana anakuja kule kumtazama. Hakuna siku ngumu kama hizo. Tena mwingine aliangaliwa kijana, baadaye akaleta majawabu kwamba ah, bwana, jicho langu halijaanguka. Ile binti ilikuwa iko tayari, lakini kwa kuwa kwamba ah, ameshamudhi naye akampa sifa mbaya, ah, simtaki jicho lenyewe tikwa tikwa atalitakalazia tikwa tikwa jina letu. Akaambiwa ni sungura yule alisema sizitaki mbichi hizi sizitaki mbichi hizi sungura akagumia naona anafanya kazi bila faida kujua alipozikosa akasema hizi mbichi hizi ndizi mbichi lakini amefanya jitihada za kuruka kurukia ule mti hakufika akazielila hizi ndizi zenyewe mbichi